yuhanna simore sappo e joyi ko min woni denelo reseng tigirigi te ko babam remata ngol kala ɗemɗemal dimaral gongal e am o soppat ɗum kadi kala ɗemɗemal jibinowal o fertoto ɗum bele ina ɓeydo jibinde kongol ngol kabranmi on ngol waɗi on fewɓe gila joni keddoɗe e am no keddorimi e monni ɗemɗemal reseŋ waawa jibinde tawa heddaaki e deenoro reseŋ he ndeke noon onon ne golle mon mbaawa jibinde tawa on keddaake am ko miin woni deenoro reseŋ ngol ko onon ngoni ɗemɗeme ɗe kala keddiiɗo e am no keddoruyimi e mum ni golle mum jibinata haa heewa ngati alaa ko mbaawɗon waɗde so on keddaake am kala mo heddaake am weddete boowal no ɗemɗemal coppangal ni yoora ɗemɗeme joorɗe ɗe ndenndinte mbedde e jeyngol cuma so tawi on keddiima e am konngolam heddiima e mon ñaago ɗe ko jiɗɗon fof on keɓat baabam mawninirte ko ni golle mon jibina haa heewa ngonon almuɓam no baaba o yiɗirimi ni miin ne ko noon jiɗirmi on keddoɗe e nder yiddam so tawi on ndeni jamirojam on keddoto e yiddam no ndenirmi jamirooje baabam keddimi e yidde mum ni mbirumi on noon ko mbele weltaram ina hebbina ɓerɗe mon weltare mon timma jamirmi on ko ɗum ɗo jiɗodire e koye mon no jiɗirmi on ni yidde ɓurde mawnude nde neɗɗo wawi jogade ko rokkude wonki mum sehilaɓe mum so on mbaɗi ko jamirmi ko ko on sehilaɓam mi nattinodirde on maccuɓe ngati maccuɗo annda ko kalifa mum waɗata noddiranmi on ko sehilaɓam ngati mi andini on ko nanmi e baabam ko fof wona onon cuɓimi ko min suɓi on toɗɗi on yon jaa golle mon jibina tawa ko ɓiɓɓe tabitoɓe beele baabam ina rokka on kala ko ñaagui ɗon ɗum e indam e jamirmi on ko yo on jiɗodir e koye mon so tawi aduna o añii on gande ko miino adi anje sinno jeyano ɗon koye aduna he o yiɗanno on sabu ko kanko jeyanno on kono tawde on jeyaka e aduna he mi suɓiima on e nder makko o añii on jiftore konngol ngol kaalannomi on ngol maccuɗo ɓuraani kalifa mum so ɓe lebti kam ɓe leeɓtata on onon ne so ɓe ndeeni konngolam ngol ɓe ndeenat ngol mon ngol ne kono ɓe mbaɗiroyto on ɗum fof ko sababunde indam sabu ɓe ngannda nelɗomi o sinno mi araano sinno mi haalanaano ɓe ɓe pawetenooka bakkat kono jooni ɓe ngalaa ɗo ɓe pay bakkat maɓɓe kala gañƴumi a ñii baabam ne sinno mi waɗano e hakkunde maɓɓe golle ɗe hay goto goɗɗo meeɗa wadde ɓe pawetenoka bakkat joni noon ɓe jiiɗe te ɓe gañimin min e babam kono ɗum ko beele ngol ɗo kolngol bindagol e sariya maɓɓe ina timma ɓe gañi kam tawi ɓe ngala dalilu so ballo mo jogorumi neldude on somi heɓo yisara baaba o ari mana mo ruhu gonga gummiɗo e baaba o on ma settonomi onon ne kay ma on cetto sabu koye am gonduɗon gila e fuɗɗode